Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Արցախի շրջափակման շուրջ տեղի ունեցող ռազմաքաղաքական զարգացումներն են։ Եվ այսպես այսօր արդեն 100 օր է, ինչ Ադրբեջանը պաշարման սեղմ օղակի մեջ է պահում Արցախի հանրապետությունը եւ մեզ հայրենի սրբազան հողին համառորեն կարճած ու ապավինած Արցախահայությանը։ Բոլոր նրանց, ովքեր 44-օրյա աղետալի պատերազմի ընթացքում կամ պահ անգամ չեն լքել այն, շարունակելով պաշտպանել Դավադիր պատերազմի հետևանքով խիստ բեկորված մեր պապյանական եզերքի այս մի կտոր պահպանված հատվածը կամ անվտանգության նկատառումով ժամանակավորապես տեղահանված ու տեղափոխված լինելով մայր հայրենիք Հայաստան, պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, հենց նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, մինչև տարեմուտ, վերադարձել են հայրենի երկրամաս։ Վերադարձել են ոչ այնքան նրա համար, որ կամա ակամա դեգերումների պատճառով հնար չկար մնալու Հայաստանում, այլ որովհետև անասելի եւ անդիմադրելի հզոր է հայրենի եզերքի զքողականության ուժը։ Հակեցած անսպար սիրով ու կարոտով պատարիկների վերածված նախնյաց բնորանին վերստին տեր կանգնելու, ավերված օջախները վերակերտելու ու շնացնելու աներեր կամքով։ Պաշտոնապես շրջանառվող տվյալներով վերադարձել է ավելի քան 120.000 մարդ, իսկ 35-40 հազարը հիմնականում բռնազավթված բնակավայրերից տեղահանվածները տակավին շարունակում է դեգերումները, անկասկած հարազատ օջախների ազդագրման եւ կամ Արցախի պահպանված հատվածում իրենց ընտանիքների կեցության թեկուս նվազագույն պայմանների ստեղծման ավետիսի սրտատրոպ սպասման մեջ։ Արցախցու համար երկրակնդի ամենա ամենահարազատ եւ ապրելու, արարելու ամենահարմարավետ վայրը հայրենի Արցախ բնաշխարն է։ Իր սար ու ձորերով, իր կարկաչուն գետերով ու գետակներով, սառնորակ աղբյուրներով, իր բերրի հողահանդակներով, բլրալանջերին լինեն դրանք, թե գետահովիտներում ամենուրեք։ Այստեղ հողը, ջուրն ու օդը եւ դրանց իրական տեր հայ մարդն ինքը մեկ միասնություն են, մեկ համաձուլվածք, մեկ անխաթար անաղարտ ներդաշնակություն, որի պայմաններում եւ շնչելն է հեշտ, եւ անգամ քրտնաթոր աշխատելն ու արարելը։ Հերավոր օտար ափերից երբեմն հերախոսազանգեր են հնչում մեր այն հայրենակիցներից, ովքեր իրենց կարծիքով արդարացի այս կամ այն դրդապատճառով վաղուց կամ վերջին տարիներս մանավանդ 2020-ի աշնանային պատերազմից հետո լքել են հայրենի Արցախը, պանդախտի ցուբն առած մեկնել գուցե թե շատ ավելի ապահով ու բարեկեցիկ երկրներ, պատերազմի վտանգից հազարավոր մղոններ հեռու գտնվող վայրեր։ Եվ ի՞նչ կարող եք հարցնել Էհ, առանձնակի ոչինչ։ Պարզապես հերոսափողի մեջ կամ տեսապատկերում մեր թնդմերտ կամա կամակերկերում է նրանց զայնը մեղավորության, ափսոսանքի ու կարոտի հնչերանգներով լեցուն։ Ուր էինք, ուր եկանք, խոստովանում են։ Հայրենիքում մենք մարդ էինք, լիիրավ ու լիարժեք յուրային ու տեր, ով ենք մենք հիմա այստեղ։ Իրավազուր կամ կիսաիրավ անցանկալի օտարականներ։ Քավլիցի, ես երբեք չեմ մեղադրել ու մտադիր չեմ մեղադրել այդ մոլորյալներին։ Ես միայն խղճում եմ նրանց, թողնելով, որ իրենք զգան իրենց իսկ խղճի խայթը, հուսով, որ վաղ թե ուշ, այսօր թե վաղը, պարզապես օրերից մի օր, թեկուս հենց միայն կարոտի ուժով հայրենի տուն կդառնան նրանք ու մենք դարձյալ ներողամտաբար կասենք բարի վերադարձ։ Մենք, որ ահա 100 օր ու գիշեր դիմանում ու դիմակայում ենք ադրբեջանական շրջափակման բոլոր մեծ ու փոքր դժվարություններին, ճշնամու կողմից գազի մատակարարման խախտումներ, էլեկտրական հոսանքի հողարային միացումներ ու անջատումներ, սնդամթերքի դեղորայքի խիստ պակաս եւ ելի հազար ու մի խնդիրներ կենսաղային, առողջապահական, կրթական, մայր Հայաստանի եւ նրա միջոցով մնացյալ աշխարհի հետ հաղորդակցության։ Միով բանիվ մարդասիրական ճգնաժամի հիմնախնդիրների մի ամբողջ շարան որ երբեմն համեմատում են հայրենական մեծ պատերազմ նացիստական Գերմանիայի զորքերի կողմից խորթային Լենինգրադի պաշարման օրհասական պայմանների հետ։ Երբ քաղաքը գրոհով վերցելու անհաջող փորձերից հետո գերմանական հրամանատարությունը որոշեց երկարատև պաշարման միջոցով կոտրել նրա պաշտպանների դիմադրությունը։ Ինչ խոսք, որոշակի նմանություն ու նաև մեծ տարբերություն կա այդ հայմատության մեջ։ Նմանությունը պաշարված լինելու բուն իրողության մեջ է, եւ այդ պայմաններում առաջացած դժվարություններին աներեր արժանապատիվ դիմակայելու կամեցողության ու դրանք հաղթահարելու համընդհանուր անկոտրում կամքի մեջ ի հեճուկս ճշնամու օրեցոր հարաճուն կոշտ ճնշումների Իսկ մեծ տարբերությունն այն է, որ Լենինգրադի պաշարումը տևել է ոչ թե 100, այլ 872 օր։ 1941 թվականի սեպտեմբերի 8-ից մինչև 1944 թվականի հունվարի 27-ը Երբ վերջապես խորթային զորքերը ճղկեցին ճշնամու օղակը եւ այդ ընթացքում սովից մահացան ահրելի թող խաղաղ բնակիչներ 632252 մարդ։ Բանն այն է, որ Լենինգրադի վիճակը գնալով ծանրանում էր, հումքի պաշարները շատ սահմանափակ էին, մթերքն ու արելիքը սպառվում էին։ Բավական է ասել, որ 1941 թվականի նոյեմբերի 20-ից Հացի օրապահիկը մեկ մարդահարշով 125-250 գրամ էր։ Դա մեզ հիշեցնում է այն ահավոր վիճակը, որն այստեղ մեզանում մանավանդ քաղաքներում տիրում էր անցյալ դարի 90-ականների սկզբներին, Արցախյան առաջին պատերազմի շրջանում։ Երբ ադրբեջանական զորքերը փորձում էին պաշարման օղակի եւ դրա ցաներ հետևանքների գնով կոտրել հանուն ազատության իզեն ելած արցախահայության ոգին ու դիմադրողականությունը, Ինչպես հիշում եք, Թշնամու այդ համար ջանքերն ի վերջո հոց ցնցեցին եւ ավարտվեցին նրա իսկ հայտարարակ պարտությամբ 1904 թվականի մայիսյան անժամկետ հրադադարով։ Պարքասո մենք ներկա իրավիճակում առ այսօր սովահարության ու սովից մահացության դեպքեր չենք ունեցել։ Թեկուս պակաս բռատ, բայց այնուամենայնիվ իշխանությունների գործոն ջանքերով այս կամ այն չափով ապահովվում են բնակչության սննդային կարիքները, իրագործում են սոցիալապես առավել խոցելի խավերին հնարավորինս աճակցության ցուսաբերման մի շարք ծրագրեր։ Բացի այդ, Արցախում տեղակայված ռուսաստանյան խաղապահ զորակազմի միջոցով անմիջականորեն Գորի Ստեփանակերտ արգելափակված մայրուղով որպես մարդասիրական օգնություն Հայաստանից ստեփ-ստեփ ներկրվում է որոշակի քանակությամբ սնդամթերք։ Իսկ Կարմիր խաչի Արցախյան գրասենյակի ջանքերով անհրաժեշտ դեղորայք Չբացառենք նաև այն կարևոր հանգամանքը, որ մեր հանրապետությունում գործող այդ միակ միջազգային մարդասիրական կառույցը լայն աչակցություն է ցուցաբերում այն ընտանիքների տեղափոխման եւ այդպիսով իսկ միավորման խնդրում, որոնց որոշ անդամներ ճարահատյալ լրվել մնացել են Հայաստանում կամ Արցախում։ Իսկ մահվան դեպքեր մեզ մոտ ցավոք արձանագրվել են միայն մի քանի ծանր հիվանդների պարագայում, որոնց կյանքը հնարավոր չի եղել փրկել մեր առողջապահական հաստատություններում եւ կամ Կարմիր խաչի օժանդակությամբ նրանց նախապես տեղափոխել Հայաստանի բժշկական կենտրոններ։ Իդեպ նաև մարդասիրական բնույթի այս իրողություններն են Ադրբեջանի ջղագրգռության աստիճանի զայրույթի պատճառ դարձած գուցե ավելորդ է հիշեցնել, քանզի ինքները տեղյակ եք, բայց այնուամենայնիվ նշեմ, որ Բաքուն շարունակաբար ջուր է լցնում հավաքական արևմուտքի ջրաղացին, ամենայն կերպ ջանքեր գործադրելով, որպեսզի հեղինակազրկի Ռուսաստանի զորակազմի ժամանակավոր խաղաղապահ առաքելություն Արցախում նպատակ ունենալով օր առաջ հակամարտության գոտուց հեռացնել տա այդ խիստ համանապակ թվականակով զորախումբը, որի գործնեությունն ամրագրված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի իսկ կողմից ստորագրված Մոսկովյան հայտարարության մեջ։ Ինչ խոսք, հերագնա նպատակով է, որ Բաքուն այլ ժամանակ չի վավերացրել այդ զորախմբի խաղաղապահ առաքելության մանդատը, իսկ զբանե հույս փայփայելով, թե ցանկացած պատեհ արիթի կարող է նրան դուրս մղել Արցախից կամ ինչպես Բաքվում են հորժորժում, շակերտների մեջ ասած, Ղարաբաղի տնտեսական գոտուց։ Որպես այդպիսի պատեհարիտ Բաքվի համար ուկրաինական ճգնաժամն է։ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից անցյալ տարվա փետրվարի 24-ին ձեռնարկած հատուկ ռազմական գործողության առ այսօր շարունակվող փոփոխական ընթացքը, այն հույսով, թե հավաքական արեմուտքի համակողմանի արշակությունը վայելող ուկրաինական զինված ուժերն ի վերջո պարտության կմատնեն ռուսական բանակին, իսկ պարտություն կրած եւ անհամեմատ թուլացած Ռուսաստանը հազիվ թե ցանկություն ունենա եւ կարողանա առանձին զորախումբ պահել հարավային Կովկասի այս ծայրաստիճան պայթյունավտանգ տարածաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղում։ Ոստի արագացնելու համար այդ խիստ թեական, ասել է թե ենթադրելի ու կասկածելի իրողությունը, Բաքուն իր հերթին քողարկված աջակցություն է ցուսաբերում Զելենսկո ռեժիմին Պատերազմից տուժած ուկրաինական ժողովրդի մարդասիրական աջակցության անվան տակ գախտնի կերպով զենք ու զինամթերք մատակարարելով Կիևին։ Ինչպես նախորդ մեկնաբանությանս մեջ եմ նշել, կրկնեմ, Ադրբեջանի զինուժի նորոգման եւ արդիականացման ենթակա եւ այդ նպատակով սովորականի պես Ուկրաինա ուղարկված տանկերն ու ռազմական ինքնաթիռները վերանորոգումից հետո Բաքվի իսկ լռելյան համաձայնությամբ ու թույլտվությամբ գործադրում են Ուկրաինա-ռուսական ռազմաճակատում բնականաբար իդեմ երեսպաշտորեն իրեն Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկեր ու դաշնակից հրշակած Ռուսաստանի դաշնության զինված ուժերի Այս համատեքստում ավելորդ չնշել նաև, որ ուկրաինական զորքերի կազմում գործում են բացառապես ազգությամբ ադրբեջանցի վարսկաններից, ինչպես եւ Արցախի բռնազավթված տարածներից այդտեղ տեղափոխված արաբ եւ այլազգի միջազգային ահաբեկիչներից բաղկացած առանձին գումարտակներ։ Անկասկած ոչ առանց Բաքվի վարչախմբի իմացության եւ կազմակերպչական համակարգման Մյուս կողմից, բարբերաբար զինված սադրանքների դիմելով Արցախի պաշտպանական դիրքերի ուղությամբ, ինչպես նաև մերզակա հայկական բնակավայրերի խաղաղ բնակիչների հանդեպ, Բաքուն մի կողմից փորձում է ահաբեկել, ահուսարսափի մատնել արցախցիներիս, մյուս կողմից, ինչ ոչ պակաս կարևոր գործոն է, մեր իսկ աչքում նաև միջազգային հանրության առաջ վարկաբեկել, հեղինակազրկել Մոսկվայի խաղապահ առաքելությունն Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության գոտում։ Զորօրինակ հենց այդ նպատակներին էր հետամուտ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի կողմից մարտի 5-ին իրագործված ելուզակային հարձակումը Արցախի հանրապետության ներքին գործերի նախարարության անձնագրային եւ վիզաների վարչության հերթափոխի մեկնած սպայական անձնակազմի ավտոմեքենայի վրա Ստեփանակերտից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա շրջանցիկ գրունտային ճանապարհին ինչի արդյունքում ցավոք 3 զոհ ու մեղ վիրավոր ունեցանք։ Իհարկե, մոտակայքում գտնվող մեր դիրքապահների հակագրոյի հետևանքով սպանվածներ ու վիրավորներ ունեցան արյունալի սադրանքի դիմաց ադրբեջանցի ելուզակները եւս։ Բայց բանն այդ չէ միայն։ Բանն այն է նաև, որ սպանված դիվերսանտների դիակները եւ վիրավորներին միջադեպի վայրից հանել են տեղ հասած ռուս խաղապահները, հանձնելով ադրբեջանական կողմին։ Բայց ահա Բաքուն սկսեց պնդել, թե խաղաղապահները ոչինչ էլ չեն արել եւ պարզապես դա խափեություն է նրանց հրամանատարության կողմից։ Այլ կերպ ասած, խաղաղապահների այդ ուշացած միջամցունն անգամ, որ ըստ էության մարդասիրական է, Բաքուն փախարակում է որակելով որպես խափեություն, անշուշտ հետամուտ լինելով առաքելության հեղինակազրկմանը։ Հակառակ դեպքում մտածում են Աբշերոնի թերակղզում Եթե անհաջողության մատնվեն Մոսկովյան հայտարարությամբ սահմանված հնգամյա ժամկետից շուտ հակամարտության գոտուց ռուս զինվորականների դուրս մղման նողված ջանքերը, ապա ծայրահեղ դեպքում 2025 թվականի նոյեմբերին համաձայնություն չեն տա խաղապահ առաքելության երկարաձգմանը եւ նոր ժամկետի սահմանումը։ Ինչպես տեղյակ եք, Արցախայցյան համար կյանքի ճանապարհի արժեք ունեցող Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղու շրջափակման իրողությունը լայն բացասական արձագանք է գտել աշխարհում, առաջ բերելով միջազգային հանրության վրթոմունքն ու Ադրբեջանի այդ հակամարտկային պահվածքին, գործելավոչին անհապաղ հակազդելու պահանջը, ընդཐོབ մինչև պատժամիջոցների կիրառումը։ Փետրվարի 22-ին հրապարակվեց ՄԱԿ-ի արդարադատության բարձրագույն դատական ատյանի Հայաստանի հայցի իմամորա ընդունված ոչիրը Ադրբեջանի հանդեպ Միջանցքը շուտապույտ բացելու պահանջով։ Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, Սայլն առաջվա պես ճառում է նույն տեղում, ոչ առաջ, ոչ ետ։ Միջանցքը շարունակում է մնալ փակված։ Ադրբեջանը փաստորեն համահրում անտեսում է կամ կոպիտ ասած թքած ունի թե Հագայի միջազգային դատարանի վճռի եւ թե հանձին նրա մակի եւ առհասարակ միջազգային հանրության պահանջի վրա վստահ որ այդ եւ նման որոշումները ճունեն կիրառման գործում մեխանիզմներ հետեւապես հնչում են որպես ձայն բարբարո հանապատի Իհարկե, միջազգային իրավունքի մասնագետների տեսակետով միանգամայն հնարավոր է կյանքի կոչել այդ դատավճիռը, մանավանդ որ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումն իրավաբանորեն պարտադիր ուժ ունի, համաձայն ՄԱԿ-ի եւ դատարանի կանոնադրության, միայն թե Հայաստանի իշխանությունները վերստին դիմեն ՄԱԿ-ին պահանջելով դեր կանգնել Հաագայի դատարանի վճռին։ Բայց ավաղ պաշտոնական Երևանը, որքան տեղյակ եմ լարահոսից, առ այսօր չի դիմել այդ հերթական քայլին։ Հայտնի է միայն, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն աշխատում է Գորի Ստեփանակերտ միջանցքն արգելափակելու վերաբերյալ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումն Ադրբեջանի կողմից չկատարելու հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բարձրացնելու ուղղությամբ, ինչի մասին Հայաստանի ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում նշել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Թե երբ կդեմեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին տակավին པարզ չէ։ Եվ մի տեսակ հիշեցնում է մեծ Ընթումանյանի շունն ու կատուն բանաստեղծության այն դրվագը, երբ ճոն կատուն գդակ պատվիրաշանն ասում է. «Հլանոր եմ ցրցամ տվել, թե որ կարեմ»։ Ավելին Հայաստանի իշխանությունները, մասնավորապես վարչապետ Փաշինյանը, փորձում են Արցախի ժողովրդի ճակատագրի այդ համատեքստում նաև Ստեփանակերտ Գորիս Միջանցքով երկողմ ազատ երթևեկության եւ Բեռների փոխադրման ապահովման համար ողջ պատասխանատվությունը բարթել Ռուսաստանի Դաշնության ուժերին։ Պանդելով, թե Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն է։ Այլ կերպ ասած, Հայաստանը հրաժարվել է Արցախի հանրապետության եւ նրա ժողովրդի անվտանգության գլխավոր երաշխավորի իր մինչ այդ ստանձնած պարտավորությունից։ Հետևաբար Երևանն այլևս անելիք չունի այնտեղ, միայն Ռուսաստանը։ Թեկուս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության մեջ որևէ ձևակերպմամբ ամրագրված չէ Մոսկվայի այդ դերակատարությունը։ Այս առումով կարծում եմ ուշագրավ է պաշտոնական Մոսկվայի պատասխանը, որ օրերս ամեն շաբաթյա չեպազորույցում հնչեցրել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մեջբերում եմ Հայաստանի ղեկավարության հայտարարությունները մենք դիտարկում ենք որպես այն գծի շարունակություն, որը որթեգրվել է 2022 թվականի հոկտեմբերին Պրահայում կայացած գագաթաժողովում։ Եվրամիության հովանու ներքո։ Ոստի Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրի համար պատասխանատվությունը երրորդ երկրների վրա դնելու փորձերը թողնում ենք հայկական կողմի նկատի ունեմ Հայաստանի ղեկավարության խղճին մեջբերման ավարտը։ Ավելի հստակ երևի չես ասի, Հայաստանի ղեկավարության խղճի վրա է ծանրացած Արցախի հանրապետության եւ ողջ Արցախայության ճակատագրի բարձթողի արված հարցը։ Եթե իհարկե Հայաստանի ներկայիս գործող իշխանությունները երբևէ ունեցել են այդ խղճը, ասենք, ինչ խղճի կամ ազգային ու համազգային պատասխանության մասին կարող է խոսք լինել, երբ նույն այդ իշխանությունները Արցախը մշտապես դետարկել, գնահատել են որպես ծանր բեռ Հայաստանի ուսերին եւ շարունակ առիթ ու պատճառ էին եւ այն որոնում այդ բեռը որքան հնարավոր է շուտապույտ թոթափելու համար։ Ընդ որում պատահական չէ, որ չեպազրույցի իր հայտարարության մեջ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հատկանշել է Եվրամիության հովանու ներքո Պրահայում կայացած գագաթնաժողովում Հայաստանի վարչապետի ворթեգրած քաղաքական ուղեգիծը, հասկացելով, որ Չեխիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած քարակողմ Էրդողան, Ալիև, Մակրոն, Փաշինյան հանդիպման ժամանակ վերջինը ստորագրել է փաստաթուղթ, Համաձայն, որի Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ նաև Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը։ Ոստի զարմանալի չէ Հայաստանի վարչապետի կաշկանդվածությունը, որ նա անձամբ խոստովանեց մարտի 14-ի իր ասուլիսում, խոսելով Արցախի անվտանգության երաշխավորման խնդրում Հայաստանի դերակատարության բացակայության մասին։ Դժվար չէ կռահել, որ Հայաստանի ղեկավարի այդ կաշկանդված վիճակը պայմանավորված է հենց Պրահայում իր ստորագրած փաստաթղթով, համաձայն որի մասնավորապես Երևանը երրորդ երկրի կարգավիճակով ձեռնպահ է մնում Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում, այլ կերպ ասած հանձնառություն է ստանձնել մնալ խաղից դուրս գտնվող դիտորդի վիճակում։ Իսկ դա նշանակում է ել ավելի ազատություն տալ Ադրբեջանի առանց այն էլ չափից դուրս սանձարձակ վարկագծին, հնարավորություն տալով նրան նոր երանդով շարունակելու իրագործել Արցախում էթնիկ զտման իր ցեղասպան քաղաքականությունը։ Բայց քանի որ անկուշտի փորը երբեք չի հակենում եւ ուտելուց ավելի է բացվում ախորժակը, ուստի Բաքուն ներկայումս ոչ միայն իր ներքին լսարանում, այլև միջազգային հանրության շրջանակներում բարձրաձայնում է նաեւ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իր նկարտումների մասին, առաջ մղելով այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի որպես ադրբեջանական ժողովրդի պատմական հողերն իր իրական տիրոջը վերադարձնելու զառանցական գաղապարը Այդ մասին, եթե հիշում եք, Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ հայտարարել է մարտի 16-ին Անկարայում թուրքական պետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովում ունեցած իր ելույթում խոսելով Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ Ադրբեջանի տարածքային պահանջների մասին, ինչը անշուշտ ոչ այլ ինչ էր, քան հերթական ագրեսիայի նախապատրաստման բացարձակ դրսևորում։ Արդյոք հայ ժողովուրդը ավելի կոնկրետ Հայաստանի մեր հայրենակիցները լեթարգիական քնի մեջ են եւ արդյոք ինչպես մտահոգ ահազանգում է այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ քաղաքական վերլուծաբան Վահե Հովանեսյանը թերթ AM լրատվական վերլուծական կայքում օրերս հրապարակած իր հերթական հոդվածում մեջբերում է ստացվում է որ 30 տարվա պետականության պատմությունը մեզ չի տվել ոչինչ ոչ պետական մտածողություն, ոչ պետական ինստիտուտներ, ոչ անհատներ, ոչ բովանդակություն։ Հնարավոր չէ հավատալ դրան։ Չի կարող նման բան լինել։ Մեզ բերման ավարտը։ Ես նույնպես մտածում եմ, ավելի ճիշտ համոզված է, որ իրոք չի կարող նման բան լինել։ Մեծ փորձության այս պահին առավել քան հրատապ է ողջ հայ ժողովրդի վերազարթոնքի հրամայականը Արցախում, Հայաստանում ու Սփյուռքում։ Իմ այս խոսքում առաջինը շեշտեցի Արցախի անունը, քանզի առավել քան համոզված եմ, որ ինչպես 35 տարի առաջ էր 1988 թվականին համայն հայության նոր ու վերջնական ազգային վերազարթոնքը դարձյալ պետք է սկիզբ առնի հենց այստեղ Արցախում եւ Արցախն է հայոց ամուր ու հզոր միացյալ պետականության վերակերտման, պահպանման ու զարգացման բանալին։ Վստահաբար հավատանք եւ միասին ասենք Amen.